بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz rasul akram Qablimizdur makka haram Beyat berdik cihad Rabbimiz kıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazı radyo 6 bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımızla sünnetken, Rabbimiz kıl Mekke'den, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem, İmamımız Resul-i Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke'den, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem, ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio oltishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili shaban oyining o'n birinchi kunidan o'n sakkizinchi kunigacha bo'lgan oltishimizni huzuringlarga solamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuandikicha تمديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Аңчымыздың сират қысмыда Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның тарихы оқып берілді. Бұл чағда мен егіз тағларға шығып өзімді етіп өліп аламын да, андан мәңгі рахат аламын дейтім. Мен шунда қылмақшы болып, нәч қатым таққа шықтым. hatto tog'ning yarmiga chiqib bo'lganimda osmondan ey muhammad san ollohning payg'ambari man jibril degan sadoni angladim beshimni ko'tarib qarasam jibril ikki qadmini osmonning qa'rida ixtiyori qo'ygan holda ey muhammad san ollohning payg'ambari man jibril deganicha turibdi shuning bilan man islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz abdulla akamizning ardak yasha nomliq nashidisini huzuringlarga sunamiz anam aytgan manga o'g'lim ardak yasha qul bo'lmagin kafirlarga erkin yasha Layiq emas erkeklerge harlık zillet Yeksan kılgın düşmanın yaşırdek yaşa Layiq emas erkaklarga harlık zillat Yeksan kılgın düşmanın Aldan kısap ziyareti qismida mujohid birodarimiz jundullohni o'zi qatnashgan murtadlarga qarshi ilib berilgan bir qitimli hujum amaliyoti jarayonining ma'lum bir bo'lkini so'zlab berishga taklif qilamiz shu raketni atgan bo'ldi raketni etib ham shu amalan kirdik birinchi murchaga shu raketni ikkini otdi birodarimiz ikkini etish bilan ham birinchi murcha asosiyatdan qochdi yo murtadlar qochib ketibdi shundan biz allohu akbar deb takbirdan kirib ketdik shu kirib ketib qarasam salim mulla birodar ya'ni qiz birodarimiz бронемурочный үсті шығып қалады үсті шығып бронемурочный өзі алып болған ке шығып үсті тұрыпты кейінден ибраһим райымулла үсті шықты кейін мен камераны көтеріп келген да камераны көтеріп көріп мен татай деп қарасам ол шарайат яр берді да уақытта шуңа камераны ашқым салдым әнсарлар білән болған мұнасабат қысмыда мұжахид бұрадырымыз абдулбаситның мұхажирларны химая қылған әнсарлар тоғрысыдагы сөзіні хұзурларыңызға ұсынамыз алhamdulillah ansarlar bizninki muhojir yo'q bu yerda deb inkor qilib turadi hmm. manga alhamdulillah xo'jini mundoq qarab bir qarab va savolini so'rab unga ham surat ikki yarim soatda uch soatda shu o'yinni nima qildilar qo'rshav qilib ham oqtidi o'yinning shuni hammasi oqtirib biz alhamdulillah u yerdan ansamdan ketdik axloq va oila tarbiyasi qismida musulmonlarning axloqi nomli kitob o'qib beriladi yuqorida zikr qilingan oyati karima va hadis shariflarning mazmunini mulohaza qilib ro'yimizga shuni singdirishimiz lozimki qiz bolalarimiz va ayollarimiz payg'ambar alayhissalomning ahli bayti bo'lgan hazrati onamiz oyisha va qizi onamiz hazrati fotimani o'zlariga ulgu qilib ularga ergashsin oila turmushida axloq qarshida va kishilik jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda musha jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري وشفيعيا وفخرا اكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى aziz radio olg'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله payg'ambarlik soyasida hiro o'nkiri payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeshi qirqqa yaqinlashgan sari uning o'tgangi o'y fikrlari onun bilan qavmi o'ttirsidagi ma'naviy hongni cho'ngaytib o'tgan edi u mushu kunlarda ko'p hollarda yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qolgan edi shunga u suv va talqon qatorliq lozimatliklarni elib makkadan 2 mil ya'ni taxminan 3 kilometr yiroqlikdagi nurtig'iga joylashgan hiro o'nkirga chiqib ketadi uning oilasi mo uningga yaqin bir yerda turardi. rasululloh sallallohu alayhi sallam hiliqi o'nkirda ramazon iydi bir oy turib o'tgan kechgan ojiz miskinlarga osh tomoq berish istiqomat qilish va atrofdagi koinotning dalil pokitlariga va koinot orqasidagi yaratuvchining zo'r kuch qudratiga tafakkur yurgizish bilan vaqtini o'tkazadi va holanki u o'z qavmining turoqsiz sherik aqidasidan va o'michik to'ri kabi tasavvurlardan xotirjam bo'lolmayotgan bo'lsimi lekin o'ziningmi o'zi ishonch qilolig'idek va rozi bo'lg'idek iniq nishoni muqim piloni va tutib mong'adigan to'g'ri yo'li yo'q edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bundoq yolg'izlikni ixtiyor qilib qilishimi allohning o'rinlashtirishi bo'lib Bu uni kelgusidagi ulug'vor ishlar uchun yetishtirib chiqish uchun edi. bundoq cho'ng ishni ustiga yelish umid qilinayotgan har qandoq bir ruh egisi insoniyat jamiyatining amaliyatiga ta'sir ko'rsatishi va u jamiyatning ta'tir iqimini boshqa yoqqa bo'riy olishi lozim edi. Uning uchun bu ruh egisi orlab-orlab yolg'iz turishi va hayotliq mashg'ulotlardan va turmushning besimidan shuningdek kishilarning hayotini butunlay chirmib olgan parcha purat g'am g'usillardan ayrilib turib ma'lum vaqtni fikr tafakkur bilan o'tkazishga to'g'ri keladi janobi alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oshu ulug' omonatni ustiga ola yer shar vaziyatini allohning irodasiga loyiq o'ngshay oladigan va tarixiy iqlimni o'zgartirishga qobil istidodli qilib yetishtirib chiqish uchun mana shundoq o'rinlashtirgan edi alloh uningga bu xilvat xumorlikni payg'ambarlikka taklif qilishdan uch yil ilgarisidan boshlab solgan edi u bu bir oylik yolg'izlik oldida mavjudiyat ruhi bilan erkin ozoda parvoz qilib olloh izni qilsa ashu g'aybi olam bilan bordi keldi qilish o'ngay bo'lsin uchun mushu dunyoning kaynidagi g'oyib olam haqida kang kushada tafakkur mulohiza yurgizatdi jibril alayhissalomning vahiy ilib kelishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeshi qirqqa to'shib edi payg'ambarlik oldin bishoratlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayot sahifalarining har qaysi batlarida g'il pol ko'zga cheliqishga boshladi va bu bishoratlar avval rost tushlardan boshlandi shunga u tush ko'rsala go'yo tong nuridek ro'shan aniq ko'ratdi bu holat 6 oydek davomlashdi payg'ambarlikning muddati jami 23 yil bo'ldi bu rost tushmo ashu payg'ambarlikning 46 qismining biri edi payg'ambar sallallohu alayhi sallam orlab orlab hira o'nkirida xilvatda turayotgan mazgilining uchinchi yili ramazon oyida alloh yer shari aholisini o'z rahmati bilan tartiblashni iroda qildi chig'i u rasululloh sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlikni vahiy qildi va jibril alayhissalom orqali uningga qur'ondan bir qancha oyatni nazil qildi vahiyning boshlanishiga oid ahvollar munosabatlik materiallarga nazar selib ko'rganimizda, bu vaqtni ramazonning 21 kuni dushanba kechi edi deb bekitishga bo'ladi bu milodiy 601 yili 8 oyning 10 kuniga to'g'ri keladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoshi shu vaqtda qamariya kalendari bo'yicha 40 yoshga to'shib 6 oy 12 kun oshgan edi shamsiya kalendari bo'yicha o'ttiz to'qqiz yoshdan uch oy o'n ikki kun oshgan bo'ladi biz oysha siddiq roziyallohu anhoning so'ziga quloq solaylik u bizga kufri va ozg'inlikning qorong'u zulmatlarini yerib oxiri hayotliq yo'nalishini o'zgartgan va tarixiy siziqini rushlagan ilohiy nurning shu'lasi ashu vaqaning tafsilotini so'zlab berib mundoq deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy ang dastlabda rost tushlar bilan boshlandi u tush ko'rsalar tong nuridek o'chiq ro'shan tush ko'radi shuningdan keyin u yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi u hira o'nkirida oilasiga qaytmay nechi kun nechi kun istiqomatda bo'ladi ondin hadichining yeniga qaytib yana oldinqiga o'xshash oziq tulik rastlab chiqadi oxiri bir kuni uningga haq farmoni keldi u bu chog'da ashu hiro o'nkirida yanala xilvatda istiqomat qilib o'tadi shu on rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida bir farishta paydo bo'lib o'qi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam men o'qishni bilmayman dedim dedi shuning bilan eliq farishta meni qattiq siqdi hatto charchab ketdim ondan qo'yib o'tib o'qi dedi man o'qishni bilmayman dedim farishta yana ikkinchi va uchinchi qatam qattiq siqib qo'yib atgandan keyin yaratgan robbingning ismi bilan o'qig'in u insonni o'yilqondan yaratdi o'qig'in parvardigoring eng hurmatlikdir u qalam bilan xat yozishni o'rgatdi insonga bilmagan narsalarni o'rgatdi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqqanidan yuragi palonlagan holda uyiga qaytib hadichaga meni yo'gab qo'yinglar meni yo'gab qo'yinglar dedi ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'gab qo'yishdi bir chaqdan keyin uning qo'rqinchisi besiqib yuragi pasayvidi hadichaga ahvolni so'zlab berib manga nima bo'lgandi man o'zimdan qo'rqib qoldim dedi hadicha yo'qsa Allah bilan qasamki Allah sizni hargiz rasvo qilmaydi chunki siz xish silir həyim qilasiz ojiz bechoralarga yordam qilasiz yoxsullarının halıdın xabar olasiz mehmonlarni yaxshi kutasiz həq uchun yordam qilasiz dedi ondan uni o'zining bir navri tuqqini varaqa ibn Nəvfəlinin qishig'a boshlab bordi varaqa cahiliyyət zamonida xristian diniga e'tiqod qiladigan kishi bo'lib u ibron yiziqini bilətdi. injildan ibranchi ko'p narsani yezib xotira qoldiradi endilikda bo'lsa u yoshinib qolgan bo'lg'achqa ikki ko'zdanmi ayrilib qolgan edi hadicha uningga hey tog'amning o'g'li qarindishingizning o'g'liga quloq soling dedi varaqa nima bo'ldi ey qarindishimning o'g'li deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarini so'zlab berib edi varaqa uningga Аллоh Musa alayhissalomga nozil qilgan shariat dal mushu. Koshki men yosh bo'lsam-chi. qavming seni qo'g'lab chiqarganda men hayot bo'lsam-chi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular meni qo'g'lab chiqararmi? dedi varaqa. Ha, payg'ambar bo'lgan odam dushmanlik bo'ladi. agar man sening ashu kunlaringgacha yashasam sanga kuchimning boricha yordam qilgan bo'lardim dedi ondan uzun o'tmay varaqa olamdan o'tdi va vahima uzilib qoldi imom tabariy va ibn hisham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy tuyuqsiz kelgandan keyin uning g'ordan chiqib ketganligini ondan yana qaytib g'orda istiqomatini davomlashtirganligini shuningdan xeli keyin makkaga qaytganligini rivoyat qiladi tuvandiki uning rivoyatining to'liq tekstidir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy nozil bo'lganligini zikr qilib bo'lgandan keyin mundaq dedi allohning maxluqoti ichida manga majnun va shoirlardan boshqa uch odamim qolmadi hatto shoir va majnun deganlarni ko'rmasam deydim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana mundoq dedi man ko'nglimda mening shoir yoki majnun bo'lib qilishim mumkin emas navodi shundoq bo'lib qolsamchi qurayishlar buni mangu eg'izidan eg'izig'a ko'tirib yurishidi bu chog'da men egiz tog'larga chiqib o'zimni etib o'lib olamanda ondan mangu rohat olaman deydim men shundoq qilmoqchi bo'lib necha qatim toqqa chiqdim hatto tog'ning yerimiga chiqib bo'lganimda osmondan ey muhammad san ollohning payg'ambari man jibril degan sadoni angladim beshimni ko'tarib qarasam jibril ikki qadimini osmonning qa'rida ixtiyori qo'ygan holda ey muhammad san ollohning payg'ambari man jibril deginicha turibdi shuning bilan man uningga qarab jim ketib qoldim o'ylaganlarim dilimdan o'chdi yo oldimga yo orqamga yo'nalmadim yuzimni qaysi yoqqa bursam ashu holat ko'rindi man yo oldimga yo orqamga yo'nalmay shu petim turaveribdiman hatto hadicha meni izlab odam avatib makkani qezib yetibdi bir damdan keyin ashu ahvollar g'oyib bo'ldi manmi uyga qaytib berib hadichaning bag'riga beshimni qo'yib yotdim u menga abul qosim nalarda yurdingiz alloh bilan qasamki men sizni ko'p izlab ketdim bolalar sizni makkaga kirib topolmay chiqdi dedi Men uningga ko'rganlarimni so'zlab berdim hadicha menga xush bo'ling ey tog'amning o'g'li sobit barqadam bo'ling alloh bilan qasamki men sizni mushu ummatning payg'ambari bo'larsizmikin deyman dedi ondan berib varaqaga ahvolni yana aytdi varaqa katta ish bo'pti nihoyatda katta ish bo'libdi alloh bilan qasamki uningga muso alayhissalomga kelgan ulug' shariat kelibdi u cho'qim mushu ummatning payg'ambari bo'lgudek siz uningga aytib qo'ying xotirjam bo'lsin debdi hadicha qaytib kelib menga varaqaning aytqanlarini so'zlab berdi bu qitim rasululloh sollallohu alayhi vasallam eliqi g'ordagi istiqomatini oyoqlashtirib makkaga qaytib kelib edi uni varaqa izlab keldi va uning og'zidan ba'zi ahvollarni anglab Alloh bilan qasamki, siz cho'qim mushu ummatning payg'ambari bo'lgudeksiz. Sizga Musa alayhisalomga kelgan shariat kelibdi, dedi. شيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان Aziz radio anglagıcı qarindaşlar, Abdullah hakimizning Erdak Yaşa namlıq huzur huzurlarga sunumuz. Anam etkanına oğlum Erdek yaşa Kul bulmayın kafirlerga erkin yaşa Anam etkan bana oğlum erdek yaşa Kul bulmayan kafirlarga erkin yaşa Layık emez erkeklerge harlık zillet yeksan qilg'in dushmaningni ashirdak yasha loyiq emas erkaklarga xorliq zillat yeksam qilg'in dushmaningni ashirdak yasha jafo kulpat o'rab olsa gar qo'yniga umidlangin san atangdan qaysar yasha sen vaqti sen ikkilanma joniyim o'g'lim Kulak sanma fitnelerge dadil yaşa. Senlikti sen ikilenme canim oğlum Kulak salma fitnalarga dodil yaşa dushman qilsa sana hayva aciz bilib hiç yanmığın ümmetinden batır yaşa düşman kılsa sana heyve aciz bilip hiç yanmığın ümmetinden batır yaşa حقیقت شو نصرت کلمز قن بدل سیز اسمایل ده قربان لقا تیار یشا حقيقة شو نصرت کلمز قن بدل سیز اسمایل ده قربان لقا تیار یشا Allah birge sen Allah'a ger suyunsen Este tutkun sen Rabbini eslep yaşa Allah birge sen Allah'a ger suyunsen Este tutkun sen Rabbini eslep yaşa asda tutqunsan rabbingni aslab yasha aziz qarindoshlar diqqatinglar oldingi sab ziyoratimizda bo'lsin assalomu alaykum birodar alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh birodar yaqinda siz yana murtatlarning din dushmanlarining istiqomiga besib kirib yana hujum qilib bir qancha amaliyotlarni ko'rdingiz yana shu jarayonda e, bir necha yana o'zingizni yaxshi ko'rgan birodarlar qish ko'z oldingizda shahid bo'ldim de shu holatni bir so'zlab bergan bo'lsangiz bo'ladi bismillahi rohmanir rohim biz shu alloh subhanava taoloniki yordami bilan ansoriy qarindoshlar va muhojir qarindoshlar bilan birlashib bir qatimliq tariz amaliyotida qatnashdik ya'ni bu taruz deganimiz dushmanlarniki gazarmasiga bostirib kirib düşmanını yoqutib e, ularning tushgan g'animatlarni olib chiqish bir taruz amriyat bo'ldi bu shunga allohni nisb qilib bu taruz amriyatda qatnashdik buningda asosliq e, mudofaa gruppasi ichiga bostirib kiradigan gruppa deb ikkiga asosliq ikki turga bo'lindi ya'ni bostirib kiradigan gruppamizda ichiga bostirib kirdiganda uch gruppa bo'linganmiz to'rt gruppa bo'linib to'rt gruppaniki uch gruppasi muhojir birodarlardan bir guruhda ansor birodarlardan qilib tayinlangan biz hisobda to'rt ya'ni to'rt tarafdan kirmiz to'rt tarafdan kirmiz buningga yigirma odam o'rlashtirildi bizdan besh birodar yana bir jamoatimizdan besh birodar yerlik birodarlardan besh birodar yana bir muhojir guruhdan besh birodar yigirmadan qatnashdiq bu yigirmadan shu ichiga bostirib kirdigan ha ichiga kirib bostirib murtatilni yo'qitib shu yerdan enib chiqadiganda ular masalan sizlar bostirib kirsanglar u sirtda sizlarni mudofaa qilib beradigan nima guruhim bormi ha bizni qo'llab turadigan guruhimizdan e, yana top yetmish uch spinlar deymiz top yetmish uch gruppasi havun gruppasi sakson ikki top sakson ikki gruppasi dashaka gruppasi deb to'rt gruppa bizni difo qilib turdi to'rt ya'ni boshqa murishlardan bizga javob kelmaslik uchun ular mudofaa qilib turdi biz ichiga kirib bostirib kirish bular bir mudofaa turgan grupida shunday qilib allohni izni bilan shu kuni tavruzga bo'lgan vaqtni oldi shu vaqt shu kunda biz birodarlar bilan chashtashishdiq chashtashishib kim kirmaydi deb ishga kirgan vaqtimizda bizning bir eh, vatandan chiqqan qozoq birodarimiz bor edi ya'ni majbur emas ekanda u kirishi ya majbur emas masalan o'zi xohlagandek odam kirdi xohlagan kirmaydi endi faqat shu bolalarniki hammamiz kirmiz deb turdi bu yerda bolalar hech qaysi qalayli qalay demaydida endi birodarlar ko'pincha yuzda sakson to'qson prosent birodarlar fidoyi bo'lgan ekan va bir qozoq birodarimiz bor edi shu birodar o'zbek talab qilib turib oldi man kirmasam bo'lmaydi endi bu birodarimiz yeng birodar edida kelgani uzoq edi odatda biz shu yeng birodarlarni teha amdaliqinda ko'p жаңылықа тәжірибесі болмағандықтан нем іші кіргізішке таза не қылмайдық өзіміз lekin bu birodar bak o'zi talab qilib turganliqdan chang turganliqdan ham u birodarni o'zi fidoya xizmatgan ekan bak chang turishdan endi bizniki amir saplarimiz ijozat berganda kirishga hmm. shu birodarimiz kirdi yana bir shahid bo'lgan ibrohim birodarimiz kirdi man kirgan bo'ldim yana bir biz bilan yo'lboshchimiz yana bir birodarimiz u kirgan bo'ldi shunaqa besh aylan kirdik amir birodarlar shundan shu kuni kechda biz shu dushman stakamga besh yuz metr atrofida shu yerga kelib o'tirishdik maqsad bizning vaqtimiz shu oydin vaqtni saqlashda oydin vaqtda oydin hisobda dushmanniki orqa tarafida oydin bo'lsa biz dal shu vaqt vaqt shu vaqtni kutgan vaqtda biz bu yoqda tursak bizni ko'rmaydi dushman Aydan faqat şu dushman istakamni ko'rsatib bizni ko'rsatmaydi biz Şu vaqtni foydalanib saqlab turganda bu yerda demak kechilikda bo'ldi bu amaliyot ha shu yarim kechada soat ikki yarimlarga to'g'rilandi soat shu taxminan shuning bilan biz shu shu yerda dushman istakamga bir besh yuz ellik metr yoki olti yuz metr taxriban shunchalik oraliqda saqlab turgan vaqtni kutib tushib turgan vaqtimda bu qozoq birodarimiz shundoq bir nima aytdi manga ey birodar dedi ha desam man shunday bir tush ko'rib ekanman deb aytdi qanday birodar qanday tush ko'rib ekansizlar desam shundoq tushimda bir qizalni ko'ribdiman dedi shunchalik chiroyli bash chiroyli man ko'nglimda hur deb yurdim dedi hur ko'rdim debdima shu paranglashib uninla paranglashib shunday bir nima keldim dedi shu orliqda shu asnoda bir оқ ovozi chiqdida да vaqtlar o'q ovozi chiqdi ham kech soat o'n ikki yarim bo'lgan vaqtlarda u bek sug'oq ham o'zimiz o'sha vaqtda naq bo'lolmaganda boshqa bir dalda borayli dedimda shu ulinib ketib bu birodarimizni u hikmatli so'zlarini anglayolmay о shu kirdiğanga mang'ashtirdi oldiga yiqilishib shu 50 metr yiqilib shu yerda saqlaygan bo'ldik ya yiqilishib dehim shunlar ilgirlagan bo'ldik oldiga ilgirlab mandiq asar birodarlar yo'l boshlab mandi anadan bizni gruppaga birdan raket berilganda bir raketni bir birodar ya'ni ibrohim shetib raymulla raketni ko'targan bo'lgan raket atmoqchi bo'lgan biz avtomat bilan kirmoqchi bo'lgan shunga shuning bilan yiqilishib 50 metr kelgay degan vaqtda lekin oydin bo'lmagan vaqtda oydin bo'lmagan vaqtda dushmanlar qandoq sal ovoz chiqib qoldimi bizniki yoki shuning sababdan hamda dushmanga xabar yetganda maqsad o'q otdi hamda karabdan har tarafdan o'q etish boshlandi Masalan bizniki hamda u vaqtda o'q yiqirilgan vaqtda keyingi chekinish ehtimolimiz mukammal yo'qda hamda o'qib qolgan ekan buni faqat shu oldiga bostirib kirib shu yo'qitish imkoniyatimiz bor chekinishga imkoniyat bo'lmay vaqtda qaysanlı ko'ramdimda yoki buyruqmi qaysaqlar har tarafdan ko'rdida hmm. chunki har bir u biz hujum qilmoqchi bo'lgan istakam sal yuqoriroq egizroq istakamda u unga hujum qilgan vaqtda bosh tarafdiki paka yoki yaqin atrofdiki buniki qovdug'ichi gazanlari ko'rdida bizni hmm. shu biz faqat shu ilgirlashga fursat bo'lgan keyin chekinam degan shundan biz shu alimetrlik yerdan bizni qartib o'qatgan bo'ldi shu yerdan yana ibrohim raymulla birodarimiz raketni atgan bo'ldi bizni bosh shu planimiz agar shu dushman sakamga besh yuz metr joyga top sakson ikki o'rlashtirgan top sakson ikki bilan bizni ko'rmagan vaqtda bizni uqib qolmagan vaqtda top sakson ikki bilan hujum qilib urib turib anandan keyin biz top sakson ikki urib bo'lgandan keyin biz hujum qilib kirgan bo'lganda hmm. agar uqib qolsa sezilib qolsa bizni boshni bilib qolsa dushman biz raketni urib turib o'zimiz kirib turgan sakson ish атмай otmay turgan да shuni allohni o'zi bilan dushmanlar istakamni yaqin qolgan vaqtimizda dushmanlar ko'rib qoldi ko'rib qolib shuni bilan o'q otgan bo'ldi birodarimiz ibrohim shu raketni otgan bo'ldi raketni etib ham shu hammalan kirdik birinchi murchaga shu raketni ikkini otdi birodarimiz ikkini etishi bilan ham яқ murcha asosiyatdan qochdi murtatlar qaytib allohu akbar deb takbir bilan kirib ketdi kishiga kirib ketib qarasam salim raymulla birodar ya'ni qiz birodarimiz birinchi murishni ustiga chiqib qoladida ustiga chiqib birinchi murishni o'zi olib bo'lgan ekan chiqib ustida turibdi keyindan ibrohim raymulla ustiga chiqdi keyin man kamerani ko'tarib kirganda kameraga ko'tarib kirib man tatay deb qarasam u sharoit yer bermadi vaqtda shunga kamerani yochqim soldim shunga man chiqdim chiqqan bo'ldim chiqib qarsak sangarni oldiga kelib qolibdiqda bu sangar ham shu dushmanniki istakonni ichida shu yoqqa saklab tushgan bo'ldim men boshda tushib andan ibrohim raymulla tushdi keyin salim raymulla tushdi tushib ham shu oldimizda yana bir stakan bor ekanda ikkinchi stakan ikkinchi stakanga qarasak shu yoqqa qarab ilgarilab bordik angacha e, taraf tarafdan o'q kelyotdida bizga hmm. dushmanlar qochgan u vaqtda birinchi stakan urgan vaqtda shu qolgan ikkinchi uchinchi stakandagi dushmanlar asachada qichishganda hisobda yuzda yetmish persent stakan olib bo'lgan vaqtda hisobda taqriban shu yerda murtatlar necha askar taqriban bizni parizimizcha shu kam deganda shu ellik oltmish bo'lsa kerak endi zapas bilan hozircha uning yaqin atrofida yaqin stakamlari borda ularni u planni sirtida endi shuni qilib ikkinchi murjini oldiga kelgan bo'ldik kelib qarasak bir qalay qanaltirda yipaliq ekan ikkini tasakamiz shu man endi chiroq yiqish ijod yo'q edida bu yerda qarasak oydin bo'lmagan ekan oydindan burun boshlanib ketdi amaliyot shunda chiroqni man yondirdigan bo'ldim ibrohim rahimullohga aytdim men ey birodar sen man chiroqni yoqqay sen dushman bo'lsa otqin man ishkini ish beray da bo'ldi dedi chiroqni yoqdim u qaltirni tepdim birodar o'qni uzdida yerda bizni dushman yo'q ekan qashqa ekanda qaychib uchinchi stakam kirib ketgan ekan uchinchi stakamga shunilar oldikani birodarlarla yandash bo'lib mongdiq yiqilishib mongdiq naq shu angacha badbaxtlar taraf tarafdan o'ziniki shu murchiga chekinib asal chetdan chekinib chiqib ketgan o'zini shu bazasiga o'zini bazasini o'zi to'p tutish boshladida shu oraliqda to'p tutdi biz uchinchi shu stakanni oldiga keldik qarasam bir yog'och borda yog'och ishdan qulyapti yog'och ikkanda shuni oldiga kelib o'qizib mandim uni oldida o'qitib mandim birdan birdan etib bordim shu oldiga kelgan vaqtda hamda qarasam bu ishdan kirish sal taskanda man ishni oldiga berib ishtirishda qo'lda ishtirib boqdim sal etikkanda hamda imkoniyat bo'lmadi ishga kirish tapsak sal xatar va tapsak ko'rib biz yetish ehtimoli chunqo'shqa shuni o'zimiz ehtiyotni tutib qarasam bu tarafida bir teshik bor ekan shundan granatni olay deb granatimni olib bo'lguncha salim rahimla birodarda granat tayyor ekanda buni otqin dedi manga hamaqda buni oldim qulubini ichib shu teshikdan tashlagan bo'ldim yetinglar dedim shu oraliqda hammadan yotgan bo'ldi o'tirib olib gum portlashi badbaxtlar qiya chaqirishib javob qaytardi shu oraliqda birinchi ko'nglimda man endi Granat atılıp de? Şu bir partlaş oldu şu Allah'ta işimizden indi. Bir partlaş oldu şu bizimde. ben şu bombanın bisiminden aldım yıkıldım. Minamı ya ki bombamı o keçidi bilemedim mesut. Aldık yıkıldım bisim vurdu ne? Kardeşim brother'ım İbrahim bile salim kendim dedi. Ben zahim oldum dedi İbrahim Rahimullah. Zahim oldum dedi. Nereden sen putam zahim oldu dedi. Anlıca salim mı etti men zaxim bo'ldim nari ig'irmaylikmi dedim man shu u endi jang holatda o'zingiz bilsangiz endi pek ishtikalitda endi dushman bilan bir metre, bir, faqat bir ishikdan farq qilib qolgan Kala qala ig'irmaylikmi deb shuncha tez dedim desam javob kelmadi men zaxim bo'ldim dedi ig'irmaylikmi deb shu suratda desam javob kelmadi shuning bilan men chaqallar chiroq yondirdim chiroyiga qarasam maqsad birodarimiz allohni dargohiga ketibdi bir beshikdan ozroq kan çıkan. ozroq to'p tushgan o'ziga shuning bilan man hamda birodarimiz bir birodarimiz shahid bo'ldi birimiz zaxmi bo'lgan ekan keynimdagi uch metr atrofda bir ikkinchi jangari bor shu yerga kirib endi bular to'xtamay o'qizayotgan ekan bexatarlik deb shu yerdan turib birodarlarga nim qildimda xabar qildim endi biz olgan shartlik belgida shundan keyin muhabrat birodarlar xabar qildim shu orliqda birodarlar kelib nima bo'ldi shunchalik ichini bir xil ko'ngilda shunchalik intilib yugurib kelgandek holat bo'ldi shu oraliqda men shu bir ishni his qildim birodarim salim raymulloni shunday bir chiroq yondirib qarash qaragan holatda shuni his qildim alloh subhanava taoloniki shu shehidni cho'mil chaqqanchilik shundami hmm. cho'mil chaqqanchilik bir og'riq sezmaydi degan shu yerda his qildimda chunki bak tez surat haqiqatan qanday desangiz portlash yuz berdi birodarim Mən zəxim buldum bizim iğirməyik mi? Mən deyə sürtüm o halətdə bək tez yelikdə. Amma şu bir yaş ikisi köçüdü deyilən gəp. Iğirməyik mi desəm cavab gəlməyən çırağın desəm ketib qalğanda. Şunca tesorət mən çırağın yandırdım, cavab qaytılmagan ki. Şu hayatda hamda Allah subhanahu taala şu şehitni çömel çaqançılık azap his qılmaydı, yəni şu yerdən görgən buldum. Allah subhanahu taala hamda şu yerdən hamda texmikin bəndilən aytdıq. Şunun bilan o arlıqda u birodarimiz shehid bo'ldi ongacha man balloga xabar qildim xabar qilib yana bir zaxmiy birodarimiz bor edi u birodarni man totib olay deb yinoga keldim kelishimga yana bir badbaxtlar granat atgan bo'ldi qo'l granat otishi bilan bu granat orqam tarpimga yana dumbanni pastkalak yagiga tushdi shu tushgan ovoz olindi gom qildi o'zim urildim qo'limda qurol avtomatim bor edi avtomat tushib ketdi maqsad alay deb olsam qo'limni ololmadimda qurol tutolmadim masalan qo'limda qurol tutolmadim yo alloh deb birodarimni totolmaganimdan boshda totamay birodarlar xayrga yetib endi tatay deb kallam kelganda shu birodar am tatay deb deb amdi ikkinchi qatda o'mlab bo'lsin berib tatay deb mondimda endi o'dashchalab berib am tatay deb qilsam yana bir granat tushdida oldimga shu granatda qattiqroq zaxim bo'ldim o'zim endi putim bak urilib ketdi әм өзім бірақлам яттым да қылдым қайырлығыңыз жақын мен осы жағдан шо бірінші ішкенде бірінші граната мақсат бесім ұрған болды ішкенде граната қолам ұрылып кетті пұтым ұрылыпты пұтым ұрылып кетті пұтымға аса сығырқы бомбаныкі пачылы кірген болды үшінші граната қолым ұрылып кетті бір қолым сілкініп шығып кетті мен көңілім ойладым бұл қолым құлам үзілге ұқсайды деп тұрмаймын да шо ығыр ұрылғанда қарасам қолым үзік емес екен sog' ekan lekin sezim biraq yo'qolganda tutolmayman bir narsa shu oraliqda zaxmiy ko'payib ketdi birodarlardan ham o'ziga dushman o'zinikini to'xtamay o'q tutdida va urib ketdi har xil top o'qlarla o'zinikini urdi shu oraliqda andin qarasam bir birodarimiz sirti bor ekanda shuni chaqirdim birodarni chaqirib shuni aytdim e birodar yordam adam chaqiringlar deb shu yerda shu azar birodarlar шәртіп бұлдықтың ұнтыған жиделеп кеткен кейін шүнке сал зәхім бәлелер көпейді алланың орлаштырышы да шо біздіңке мұдапия қойған даша кәріміз о қысып қалған да он пай отқа оқатқан шо қысқан қысқаған дейкен оқ шықмаған шо онды пұрсетті дүшмен армиясы сал өзіне оңшап қайтадан үш машина әскер ярдәм келген шырақ шо аралықта ең бір топ құралымыздың endi alloh subhanaa taoloni o'rlashtirishi bumi shu o'qdan chatoq chiqqanda va o'q sal namlanishib qolgan shu etilmagan keyingi andan birodarlarniki yordam kelish muhabbatini anglab qoldim yordam kelmay dedi birodarlar shunchalik hamda bizni qutqizish yo'lida shunchalik fidoyilik ko'rsatdi endi shu jarayonda shuncha bomba portlab o'zim zaxm bo'lgan holatdan keyin man sirtga qarasam bir birodarimiz bor ekan uni chaqirgan bo'ldim aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar oila tarbiyasi haqidagi darsda bo'lsin بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني islom shariatida ayollarning yuzini yepishi janobi alloh Qur'on Karimda o'z payg'ambariga amr qilib mundaq degan: "Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, turkanji bilan badinni o'rib olsin." Ahsob surasi 59-oyat. Bu muqaddas oyatning tafsiri haqida mashhur tafsirshunos olimlardan ibn Jarir Tabari Abdullah ibn Abbasdan mundaq rivoyat qilgan. Janobi Alloh mo'minlarning ayollarini uylaridan sirtga chiqmoqchi bo'lganda nechaklari bilan ko'zidan boshqa yuzini qo'shib butun badanni yepib olsin ularning qilgan bu tafsiriga imom ibn sirdin qo'shilgan hamda keyingi olimlardan alloma abu bakr al jassas qozi bayzaviy va alloma nisofuri qatorliq buyuk olimlar ayollar lichaklari bilan yuzini yopidi deb ma'no berishgan hadis şeriflerge qaraydigan bo'lsak mazkur olimlarning yuqorqi oyatga bergan tafsirini kuchlantirib kelgan bir sahih ve va to'g'ri hadis şerifler rivoyat qilingan masalan İmam Malik Fatime binti munzarning mundak deganligini rivoyat qiladi yuzlarimizni çümkep yaptık. Hazreti Ayşe'den qilingan yana bir rivoyatda ham mushu mazmunni körü algılı bo'ladi ayollar lichkini beshidan oyig'icha sangiltib yuzlarini yopar edi mushtahid imomlardan imom malik ahmad ibn hanbal va imom shafiy qatorliq olimlar ayolning yuzini pishqi tegishlik a'zo yana ayollarning yuzi avrat deb qaragan ammo imom abu hanifa fitna fasoddan xotirjam o'rinlarda ayolning yuzi avrat emas deb shart qo'ygan yuqorida zikr qilingan oyati karima va hadis shariflarning mazmunini muloyiza qilib ro'yimizga shuni singdirishimiz lozimki qiz bolalarimiz va ayollarimiz payg'ambar alayhissalomning ahli bayti bo'lgan hazrati onamiz oyisha va qizi onamiz hazrati fotimani o'zlariga ulgu qilib ularga agashsin oila turmushida axloq qarshida va kishilik munosabatda ularning yo'lini qibligah qilsin bo'libmi avlod tarbiyalashda ularni o'zlariga ustoz qilsin g'arib allari va yiroq sharq xalqlarining oil turmushi va axloq qarshiga zo'qlanib o'zining diniy va milliy an'anaviy oila va nikoh tuzumlariga yot qaramasin o'zining ro'yi saodatini tashlab ajnabiy dinsiz qiyofat shakli va harakat modellarini yo'qtirib olmasin qiz ayollarimizning mo'minlarning onalari bo'lgan payg'ambarimizning pok ayollariga shuningdek qizi onimiz fatimaga agishib ularni o'ziga axloqiy hayotida namuna va ulgi qilib ilishi o'zi uchun sharaf jamiyati uchun axloqiy fazilat qiyomatki uchun saodat va nijot emasmi يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي في الأفق تلقاني كنسر سابحا فيها وأستعلي بإيماني على الدنيا Aziz قيرنداشlar, diqqətinglər Ensarlar bilan bo'lgan munosabati bo'lsin. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh aka sizni ziyorat qilishimizdagi maqsad mana alhamdulillah muhojir bo'lyaptimiz mujohid bo'lyaptimiz muhojir bo'lish uchun ya'ni mujohid bo'lish uchun chuqur ansarga muhtoj bo'lamiz ekan shu alloh subhanaa taolo qur'onda muhojirlar va ansarlarni har yerda keltirsa birga keltirgan chunki yordam beruvchilar bo'lganligi uchun shuning uchun o'sha hayotingiz damda hijrat diyorida turib sizga ansarlar tarafdan haqiqiy ta'sir qolgandek e, bir ta'siratingizni so'zlab bergan bo'lsangiz maqsad biz muhojirlik vaqtimizni tortib keldik mana mana bir manga bir qattiq bir ta'sir qilgan bir yeri biz bir mangilarda shu shimol taraf bir chekinib keldik shu urlashdik urlashgan vaqtlarimizda shu hukumatmi shundoq bu yerda hammamiz shunday qiynalib yashayotgan bir paytlarimizda bizniki hmm. u qiyinlish masalalarimizda hammamiz oila bir oila bir yerda turayotgandan bir oila shunda ko'p qiyinchilik va shunda bir holat turayotgan vaqtimizda bir kuni bir bizning bir turayotgan uyimizni uch yig'izli to'rt yig'izli uy borda shu uyda o'tirsak o'tirdik uy sal mashvara qilgandek bo'lgan uy undan keyin mas'ul kelib bir uyni ko'chab ketinglar deb shunday dedi hmm. shundan keyin mayli ko'chab ketsak ko'chab ketilar deb shu kuni hamma tayyorlik qilib anadan o'tadi hamma yuktaqilan yig'ib o'tadi qanday bo'ldi bir mas'ul birodar u kuni kechda kelmay qoldi hmm. kelmay qolgan kuni uyda o'tirib qoldik o'tirib shu kuni kech bo'ldi endi uyda o'tirib adamni bizniki nima bor ikki ayol bor chul ayollarni nimasi yo'q er yo'q ayollar bolvaqillar bor o'ziniki men hmm. bor uyda u yerda kishi yo'q boshqa uydan boshqa a kishi yo'q qolgan hammamiz kichik bolalar uyda hmm. shu uxlab qoldik kechda uxlab qolgan bu taqriban bu endi ikki ming beshinchi yillar ashujimni bo'ldi bu hmm. taqriban yoz fasllarida alloh alam undan keyin shu uni yetib atagini sada shu taj namoz o'qib namoz o'qiyotdim namoz o'qiyotgan oxirgi vaqtlarda shu fitrni o'qiyotgan vaqtlarim bo'lsa kerak o'qiyotgan vaqtlarimda shu bir mashina ovozidek bir ovoz keldi hmm. ovoz kelgandan keyin bu nima mashina ovozi atagin sardi kelib qoldi bu nimani ovozi deb biz ham shu vitrni qulab taloga chiqdim sirt <coughs> chiqib sirtimda qarasam o'sha ko'rmadim odamni u kunlar shu u yerda o'n oltinchi e, nima oyning to'lg'an kunlarida tazi hmm. hmm. oy yo'riq oy yo'riq vaqt edi tazi shunday chiqdim chiqsam hech narsa ko'rmadim ko'zimga lekin subhanalloh ko'nglim bir xil nima bo'ldi bir qo'rqinish his qildim o'zimni hmm. nima qilib qanday bo'lgani bu deb mundigina o'kirib ketib e, qurolni jo'bini taqib chiqdim taloga chiqib uyni bir bulada qarab turdim qarab turgandan keyin bir taqriban yarim soatdek turdim tong suzilib ketdi namoz vaqti kirdi tong tong turdi turdim tong suzilgandan keyin qarab tursam bir mashinani oldida bir mashina keyin bir mashinani nuri birla qilib yondi undan o'chdi o'chgandan keyin nima bo'lgani bu deb nima qilib qoldim undan keyin <clears throat> u bir nari oldida bir nari keyin mashina to'xtadi mashinaning ovozi umuman o'chdi mashina keyin ekan mashina ovozi o'chab qoldi bir narsa deb ko'nglimda shu bir shak bor yaqin qilmadim o'sha qadar hmm. o'tirib qilgan taroq turib ovozi chiqib toshni ovozlari chiqqanday qildi toshni nima qilib tizib tutganda o'gila nima qilib taqriban qanchalik keldi oraliqqa taqriban buni orliqi to'rt yuz besh yuz metr orliqimiz bor oraliqda uylan shu yo'lni oraliqida to'rt yuz besh yuz metr oraliq bor bu shundan keyin bir sal tong suzgin tudi tong suzgin degan u gulni mashinalari nima ekan qaramturoq mashina ekan hmm. qaramturoq mashina ko'rindi taqriban shu vaqt kelgan mashina o'n yetti o'n sakkiz mashina askar askar mashinalari shu uchun pokiston pojelda u ularga hozirgi odamlar jasun nima bo'lsa xatar bo'lsa u vaqt shu poje qo'shab keladi o'yini qo'shab keladi ayoq qo'shab keladi o'yin qo'shab keladi xatar shu tamdi bizga hozirgi vaqtimiz mana jasusdan xatar bo'lsa bizga u vaqtgi vaqtimizda shu poje qo'shab keldi o'yga deb mana shunday xatar bo'lyapti bizda mujohidlarning kuchi sal ojiz payt mujohidlarning kuchi ojiz u paytlarda shu ada muhojirlar tag'in unchalar tunilib ketmagan muhojir nago shu xufya yuradigan maxfiy yuradigan vaqtlardada u hmm. jiq e, oshkor jumiyat qoqildim shundan keyin shu tong suzildi suzilgan keyin mashina ko'rdim mashinani ko'rgandan keyin ko'nglim bir xayol vallahi shu mashinalar bir po'jilimiz edi deb ko'nglim nim qildim chunki u yerda bir a kishi bor hol ayollar bor yetim bolalar bor biz bilan birga turayotgan ana u yerda qattiq e, siqildim o'zimni qanday bir ishlar qanaqa qilaman deb nima qildim shu alloh rahmatullohi u kuni u yerdan chiqib uyni mana bir u ansarlar bir nimasi bor har bir uylarga mana murchidek bir o'sib qo'ydi buni anaqa biz sangardamda nima dushmanni mudofaa qilish dushman mudofaa qilish bir o'sib qo'ydi aynan bir uy ekanda u shuni shu uyga chiqib o'tirdim qur'onni ashtirib tanib o'tirdim qachon nima qilib qolsa o'qiydigan yo bir odam kelib qolsa o'qitsam undan keyin bir ayollarni balvo qilin deb qo'ydim undan keyin qo'pol sizlar bu pol yo pasportdek bu narsa ilibsizlar o'sha uh, ansar ansarni uy taraf qarab manglasin sizlar qachon bir ushlab qolsa deb bir uydagilar deb qo'ydim uydagilar onasini yana chiqib qo'y deb nima qo'ydi ayollar xabar qildi men vaqtcha o'tadim o'tagandan keyin tong suzilib ketdi namoz vaqti bo'lib ketdi u badbaxtlar shu vaqtga qadar ularga o'ziga shu mudofaa qilgan narsani yasab cho'ng egiz kichik bir tog' bor tog'ni ustiga chiqib yerga o'zini cho'ng qurollarini qo'yib uyga tanglab anda o'tirib etkanda allohni rahmati bilan shu <clears throat> o'tadim o'tagan vaqtimda bir ansorat kelib qoldi Hmm. ansarlar o'qitgan men ansarlar xabar qilamanda ansarlar bizni o'ynoqliq taqirimiz ko'zimiz shuzimdir alloh qo'mizda xabar qilaman unaqa ansarlar jug'ushib keldi yetti sakkiz ansar keldi cho'zdin cho'z cho'zdin cho'z po'jil u yoqni qo'rshab keldi sen bizni uyga yenib kel ket deb shunday dedi men ayollar qanaqa qilinda desam men ayolim bizni uyga yenib kelsin oldi ishon bizni uyimiz bor sen uyga yenib kelsan xatar yo'q deb shunday dedi men dedim turib men ayol ketib qolgan ketaman deb turib oldim endi tushun hech qanaqa xatar yo'q bizni ayollarimiz keldi olib ketdi dafnlar undan keyin men u ansarlar akshilib ketdim ayollar keldi ayollar bizning ayollarni yo ashadiki shunaqa bari muhim narsalarni ilib qo'llarayotlam ketdi taqriban biz ketdik ketgandan keyin shu besh minut o'tdi yo o'n minut o'tdi oraliqda shu uyni ichiga u badbaxtlar bostirib kirdi biz yo'qanda hmm. aynan shu ansarlar badan bostirib kelgandan keyin hamma narsani uyga kirib suratga ilab hamma narsani uydan hamma narsani undan keyin ansarlar bu bizni uyimiz deb turaverib yani ansarlar nima qilganini o'qlarni ko'rib boshqa bir muhojirlarga o'xshash nasllarni ko'rib biz ham muhojirning narsallari ansalar o'xshamaydi narsalarimiz bu sen endi shunchalar jiq nima qiladi bu yerda gaz nima qiladi shunchalar gaz nima qilasan deb degan degan ansar bizning oilamiz ko'p u bu bizniki bo'lib turaylik alhamdulillah ansar u yerda uy bizniki bu muhojir yo'q bu yerda deb inkor qilib turadi alhamdulillah bu mundoq qarab uning bir qarab buning savolini so'rab nima suratga ilib ikki yarim soatda uch soatda shu uyni nima qildilar qo'rshav oldi qo'rshav qilib ham oqtudi uyning ishini hammasi oqtirib biz alhamdulillah u yerdan ansarni uyga ketdik ansarlarni ansarni uyida o'tirdik o'tirgan alhamdulillah u ikki yarim soat uch soatdek oqtirib ketishdi alloh rahmatulloh ansarlar bu yerda bizga ko'p e, yordam qildi agar shu ansarlamagan bo'lsa shu paytlarda aynan bizani o'zi qo'shab kelsa uzam bir uzam yolg'iz ber ustiga hmm. bu yerda ayollar ko'p aynan yoki asur tushib qoladigan yoki bo'lmagan bir ishi hamda bo'lib qolishi mumkin allohni rahmati bilan shu ansorilniki aka bizga yordam qilish bilan mana qodir qadar yuribdik mana hmm. shu odam shunday yordam qildi uylariga nima qildik uyga borgandan keyin qo'rqmayman bizildan uy qurshab keladi demaydi qo'rqmaymiz uyga olib nima qilib ansarlar alhamdulillah shu paytda bizga qattiq yordam qildi hozir doim yordam qiladida biz ko'z ko'rinarlik bo'lgan bir xasadan o'zam ko'rgan o'zamdan tajriba o'tgan bir ansorlarni bir fazilati bor hmm. alloh taolo qabul qilsin bularni amin alloh rozi bo'lsin demak ansarlar beshi xatar kasmi har qanday ishga tavakkal qilib inshaalloh mayli muhojir bo'lsin mayli ansarlar bo'lsin allohning izzatini ko'ryapmiz inshaalloh alhamdulillah الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود aziz qarindoshlar tuvanda sizlarga anglatmoqchi bo'lgan programmamiz jamoatimiz ichidagi yangiliklar aziz radio anglag'uchi qarindoshlar tuvanda ma'lum bir radio anglag'uchi qarindishimizning bizlarga avatgan salom va yurak so'zlarini diqqatinglarga sunamiz assalomu alaykum aziz qarindoshlarim allohning salomi va nusrati sizlarga bo'lsin qarindoshlarim kamina muxlis qarindishinglardan abdulloh mansur akimiz boshchiligidagi borliq mujohidlarimizga o'tliq salom sizlarning tor orqali bizlarga yetkazayotgan tashviqotinglar sababli haq yo'lga ya'ni tavhid yo'liga muyassar bo'lganligimdan allohga cheksiz shukri sizlarning bu tashviqotinglarning ta'siri alloh xohlasa bat cho'ng bo'ldi nurg'un o'zimizni musulmon deb chaqlaydigan qarindoshlarimizning sizlarning da'vatinglar sababli musulmondorchilikning haqiqiy ta'mini bilib yetishga muyassar bo'ldi va bo'ldik qarindoshlarimizning texmo rangdarmozbullar bilan vatan ichi va sirtidagi qarindoshlarimizning ma'naviyatini texmo kuchlantirib alloh va allohning rasuli rozi bo'ladigan yo'llarga menishiga turtki bo'lib sepinglarga qo'shilib bu dunyo va oxiratda bir sapda turishimizni buyuk robbimdan tilayman qani erkak himmati yurak qandoq orom topqay musulmonlar zindonlarda muslimalar ahzor bilan faryod qilar pinhonlarda Nalisi shu ölüp kessem yaşagandın numus ichira erkak yok mu ümmetimde ya kisel bar imanlarda. İslam kızı pak afif, defsendudur hürmeti. Günah bulup ar numus hayhan buldu izzeti. Öldürüldü buaklar köz açmasın hayatka. Nime iken günahi ya ki şu mu kısmeti. ahli islom xoruzor itlar har yan qutraydi g'olib olim zindonda ashu bo'lib ne'mati munofiqlar ipmaydan biljirlaydi har yanda hech quyoshdan yo'q asar bosdi kufri zulmati ayib bo'lsin turishing kulib asnab ay yigit qani iymon qani haq qani erkak himmati mujohid birodarimiz abdurashidning to'yi bo'ldi Allah bu birodarimizning oilasini haqiqiy islomiy oiladan qilib bersin. Allah din uchun xizmat qiladigan, din uchun o'zini fido qila oladigan jasur, imonli solih farzandlarni bersin. آمين لا لم يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين نقشا Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'on dinning izzati xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha suriya poytaxti damashqdagi mazza aerodromining sirtida ilib berilgan mashina fidoyilik hujumida murtad bashar asadga qarashliq 20 askarning o'lganligi bildirildi suriya mujohidlari mazkur amniyatni o'z ustiga Ma'lumotlarga qaraganda, mazkur aerodrom murtad Bashar Asad oilasi tomonidan egallangan. Rabbimiz Alloh bu murtadlarni halaq qilsin. Mujohidlarimizga o'z yordam bersin. internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha hindistonda uda bir haftadan buyon yig'ayotgan qattiq yomg'ir va sel ofatining ta'sirida mingdan ortiq odam o'lgan va nurg'un odam yo'qolib ketgan mazkur sel ofatida nurg'unlig'an uy o'rilib vayron bo'lgan alloh o'z qo'shuni bo'lgan yomg'ir orqaliqmi din dushmani butparastlarni halok qilishga qodir albatta internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha har qaysi davlatlardan kelgan ekspeditsiyachilar pokistonning eng cho'ng bo'lgan nanga parbat yamish kuchdan tayyorlanayotgan asnoda Pokiston Taliban mujohidlarining hujumiga uchrab, 10 nafar chet ellik bilan Pokistonlik sayohat yetakchisi o'lgan. Keyin ularning jasadlari tog'dan ilib tushirilgan. Pokistonlik mas'ullarning bildirishicha, saqchi formasi kiyib olgan Taliban mujohidlari tomonidan o'ldiriluvchilarning uchi Ukrainalik, ikkisi Slovakiyalik, yana ikkisi Xitoylik, biri Litvaniyalik. yana biri Nepallik, yana biri Jungo millatidan bo'lgan Amerikalik ekan. Hujumda yana 2 nafar taqiyamashquchi yaralangan. O'lgan taqiyamashquchilarning jasadlari tikuchar aeroplan bilan Islomoboddagi harbiy aerodromga ilib berilgan. Taliban mujohidlari mazkur hujumni o'tgan oy Amerika Qo'shma Shtatlariga tava kuchsiz aeroplan bilan ilib borgan hujumda shahid bo'lgan bir rahbarimizning qisosi uchun deb e'lon qildi. Rabbimiz Alloh kofir murtadlarni halok etsin. mujohidlarimizga kuch quvvat ato qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha hindistonning bombay shahrida uch qavatlik bino cho'kib ketishi natijasida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda olti odam o'ldi soqchilar bombayning tehana rayonida bugun attigan maydonga kelgan vaqada uch odamning yaralanganligini xarobiylik ostida qilib qolganlarning borligini andisha qilayotganligini bildirdi binoning cho'kib ketish sababining hozirgacha oydinlashmaganligi Bombayda yaqinki kunlarda uzluksiz yaqqan yomg'ir sababidan shiddatlik ho'l yig'inlar maydonga kelganligi qayd qilindi. Alloh bu butparastlarga avatgan ofatni teximiz ziyoda qilib bersin. musulmonlarga o'zi nijot bersin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha pokistonning balochiston o'lkasidagi g'o'ji muhammad ali jinohning yozliq markazi mujohidlar tarafidan hujumga uchirdi mazkur hujum haqida o'xshash bo'lmagan xabarlar tarqalgan bo'lib yerlik saqchi boshlig'i binoga 3 tani boshqurilgan bomba yetilganligini ta'kidlasa, Fransiya xabar agentligi hujumchilar binoni muhofazat qiladigan bir saqchini o'ldirib kirib, bino ostiga bomba ko'mganligini bildirgan. Rabbimiz Alloh dunyoning mashriq va mag'rib taraflaridan musulmonlarning izzatini qo'g'daydigan mushundaq ummat erkaklarini ko'plab chiqarib bersin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Afsu Avaz noyisi va uning atrofidagi joylarda tajovuzchi Xitoy doiralarining saqchilari o'y-o'y kirib oqturish ilib berishga boshlagan. Shuning bilan avot noisi vaziyati texmi jiddiy holatga kirgan. Bo'libmi, ro'pashliq ayollar oqturish tekshirish obyekti qilingan. Xabarlarda deyilishicha, yaqinqa ishkaptidan buyon Oqsuning har qaysi joylarining siyosiy ijtimoiy vaziyatida jiddiylik tusi olgan. Saqchi va hukumat doiralari o'y-o'y kirib tekshirish uqtirish elib berayotgan bo'lib ko'chada charlash saqchilari ko'paytirilgan fuqarolarning ish bajarish uchun turli idora organlariga kirib chiqishi taslashgan shuning bilan oqsuning ovat noyisi g'o'rchil yezisida kofir murtasaqchilarga qarta qilingan jihatda kofirlar ro'pash hamshirlarimizning yuzini ichishga bahona izlab sodda musulmonlarning beshini qaytirib bir hamshirimizning mazkur hujumdan qochqanligini bahona qilib o'y oqtirishni boshlagan musulmon xalqimizning xitoy kofirlarining bundaq o'sak so'zlarga aldanmasligini eskartimiz o'z iymoni va nomusini qo'g'daydigan shir yurak mujohidlarimiz kofir murtasaqchilarga qarta fidoyilik hujumi elib borgan xabarlarga qaraganda 12 dan ko'prak saqchi o'lgan kofirlar o'lganlarni uyushtirgan bo'lsa-mu, amaliyotda ularning soni oz emas alloh mazkur fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin izbasarlarni ko'plab chiqarib bersin kofir va uning g'olchisi bo'lgan murtatlarga kifoya qilsin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha xitoy doirlarining uyg'ur musulmonlariga qarab diniy e'tiqod cheklimlari барғанча күчәймәктә. Булыпмы, мусламанларның иң улуг ие булган Рамазан мәзгилендә уйгыр мусламанларының дини фәалиятләрдән башка нормаль иҗтимаи фәалиятләргә кадәр чәклимгә учраган. Рамазан мәзгилендә мусламанча ашханаларның сауда токтышыгы мәҗбүри юл коймаслык, Ana shu xil cheklimlarning biri. Vatanimiz Sharqiy Turkistondan kelgan inkoslarga qaraganda, bu yil Xitoy kommunistlari Ramazon kelishdan bir oy burunla musulmonlarning oshxonalariga Ramazonda oshxonani taqamaslik buyruqini tarqatishga boshlagan. Agar oshxonalar savdo to'xtatganda doirlarning jarimani va jazosiga uchirsa, to'xtamay davomli oshqanda xeridor kirmay baribir savdo bo'lmaganlikdan o'xshashda zo'r iqtisodiy ziyonga uchrab kelmoqda xitoy kommunist kofirlari hozirdan boshlabla ro'za ramzondagi diniy faoliyatlarni boshqarish nizomlarini qaytadan changitishga va ba'zi bir belgilarni yo'lga qo'yishga boshlagan anglovchilarning inkosiga qaraganda vatanimizning har qaysi joylarida bo'libmi musulmonlar zich o'ltiraqlashgan noya yez bozorlarda musulmonlarning odatdagi diniy faoliyatlardan boshqa yurish turishlarimi kofirlar tarafidan qattiq nazorat ostiga olingan bo'lib musulmoncha uyg'ur oshxona tez tomoqxona xo'jayinlari bu yilqi ro'za mazgilida savdo to'xtatmaslik kelishimiga qo'l qo'yishga majbur bo'lgan xotandagi bir uyg'ur tez tomoqxonasining xo'jayini garchi har yili kommunistlarning bu xil to'xtamlarga qo'l qo'yib kelayotgan bo'lsimi bu qitim bulturqiga qaraganda texni baldir boshlanganligini bildirdi bu xo'jayin yillardagiga qaraganda xotanda bu yilqi diniy cheklovlarning texmi qattiq yurgizilayotganligini ro'za ramzonda vaziyatning texmi changib ketadiganligini bildirdi va o'zining mayli iqtisodiy va boshqa jihatdan ziyon tarsima oshxonani shakliga ichib qo'yib shariatdan yonmaydiganligini ham nurg'un musulmonlarning shundoq qilishga majbur ekanligini bildirib amaliyotda diniy e'tiqod deganni qancha kuch bostirgan sira shuncha kuchli ekan narazılıqdan başqa natija elib kelganini ko'rmadim rabbimiz alloh kommunistlarning zulmiga uchrayotgan musulmonlarga o'zi chiqish yo'li ato qilsin hamda ularni g'aflat uyqusidan dasturadigan iymon e'tiqod va aql idrokka ega qilsin tajovuzchi mulhid xitoy kafirlarini dunyo va oxiratda sharmanda qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroqda o'xshash bo'lmagan hujumlarda 35 odam o'lib 70 dan ko'p odam yaralangan murtad hukumatga qarshi elib borgan hujumlar asosan mashina fidoyilik hujumi bo'lib o'tgan may bir oy ichida iroqda o'xshash bo'lmagan hujumlarda o'ldirilganlarning soni 548 yaralanganlarning soni 1300 ga yetgan alloh fidoyilarimizning shahodatini qabul qilsin kafir murtatlarni dunyo va oxiratda xor qilsin mujohidlarning ma'lumot berishicha afg'onistonning maydon shahrida mujohidlarimiz nato askarlariga qarata pistirma hujumi ilib berib birovnik mashinadan birini vayron qilgan Rabbimiz Alloh mujohidlarimizga o'z yordam bersin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokistonning peshavar shahri Nardan rayonida bir murtad hukumat amaldorining namoziga yig'ilgan murtadlarga qarata mujohid birodarlarimiz fidoyilik amaliyoti elib borgan natijada 30 odam o'lgan alloh mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin jihadiga barkat ato qilsin kofir murtadlarga o'zi kifoya qilsin aziz radio angluvchi qarindoshlar bizning torbat adresimiz siddiqlar chicket.com yani W W W www.chicket s i t t I Q L A R Chicket Kum. Bu haftalık anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Keler haftalık anlatışımızda görüşkice Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatırcemlik dileyimiz. işlerimizden önümlük davamlaşı için salik duadı bulgaçlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kökleydu tamçı sakini, bağıydu ezdenip Resul ezidin, bu cihat karvini uzak menzili, sabırdır lazimi her bir seferde, notlar kökleydu tamçı sakini, kel dostum gidildin sen sipiye, Müstehkem sert bulup anlar yüreğini Bu cihat bakidir ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izzet sipiye Müstehkem sert bulup anlar yüreğini Bu cihat bakidir ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri 的大风。